وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Na hakika tulikwisha mpa Ibrahim uongofu wake zamani na tulikuwa tunamjua. إذ قال wa وقومه ma هذه التماثيل lati antum laha akifun Alipomwambia baba yake na watu wake, ni nini haya masanamu mnayoyashughulikia kuyaabudu? Qalu wajadna abana laha abidin. Wakasema tumewakuta baba zetu wakiabudu. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم fi dhalalin mubin akasema bila shaka nyinyi na baba zenu mmekuwa katika upotofu uliodhahiri qalu ajitana bilhaqqi am anta minal la'ibin wakasema je umetujia kwa maneno ya kweli au wewe ni katika wachezao tu? قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين Akasema, bali Mola wenu mlezi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi, ambaye ndiye aliyeziumba. Na mimi ni katika wenye kuyashuhudia hayo. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين Na wallahi, nitayafanyia vitimbi masanamu yenu haya baada ya mkisha geuka kwenda zenu. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون Basi akayavunja vipande vipande ila kubwa lao ili wao walirudie. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين Wakasema, nani aliifanyia haya miungu yetu? Hakika huyo ni katika waliodhulumu. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم Wakasema, Tumemsikia kijana mmoja akiwataja anaitwa Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Wakasema mleteni mbele ya macho ya watu wapate kumshuhudia. Qalu أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم Wakasema, je, wewe umeifanyia haya miungu yetu ewe Ibrahim? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون Akasema, bali amefanya hayo huyu mkubwa wao. basi waulizeni ikiwa wanaweza kutamka farajuu ila anfusihim faqalu innakum antumudh zalimun basi wakajirudi nafsi zao wakasema hakika nyinyi mlikuwa madhalimu ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون Kisha wakarejea kwenye ule ule upotovu wao wakasema, wewe unajua kwamba hawa hawasemi. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون Akasema, basi nyinyi mnawaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, wasiokufaini kitu wala kukudhuruni. Aibu yenu nyinyi na hivyo mnavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Basi nyinyi hamtii akilini? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين Wakasema, mchomeni moto na muinusuru miungu yenu ikiwa nyinyi ni watendao jambo. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم Sisi tukasema, ewe moto, huwa baridi na salama kwa Ibrahim. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Wao walimkusudia maovu, lakini sisi tukawafanya wao ndio waliohasiri. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين Na tukamwokoa yeye na Luti, tukawapeleka kwenye nchi tuliyoibariki kwa ajili ya walimwengu wote wahabana lahu ishaq wa yaqub nafilatan wa kullan ja'alna salihin naye tukampa ishaq na yaqub huwa ni ziada na wote tukawajalia wawe watu wema وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين Na tukawafanya maimamu wakiongoa watu kwa amri yetu. Na tukawafunulia watende kheri na washike sala na watoe zaka na walikuwa wanatuabudu sisi tu. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين Na Luti tukampa hukumu na elimu na tukamwokoa na ule mji uliokuwa ukifanya maovu. Hakika hao walikuwa watu wabaya wachafu. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين Na tukamuingiza katika rehema yetu. hakika yeye ni miongoni mwa watenda mema Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na hakika sisi tulikwisha mpa Ibrahimu uongofu na fikra ya kutafuta haki kwa usafi wa nia kabla ya Musa na Harun na sisi ni wenye kujua vyema hali yake na fadhila zake zilizomfanya astahiki kuchukua utume. Ewe nabii, kumbuka pale Ibrahimu alipomwambia baba yake na watu wake kuwaonya juu ya masanamu waliokuwa wakichukulikia kuyabudu Ni nini haya masanamu ambayo nyinyi mmeshika kuyabudu Wakasema, tumewakuta baba zetu wakiyatukuza na wameshika kuyabudu nasi tukawafuata. Yeye akasema, nyinyi na baba zenu kabla yenu ni wazi kuwa nyote mko mbali na haki. Wakasema, "Je, umetujia kwa haya uyasemayo na hakika ya kweli unayoiamini au kwa maneno haya wewe ni katika wanaofanya pumbao na mchezo tu bila ya kuwa na maana yoyote?" Akasema, "Hapana maskhara katika niyasemayo, bali Mola wenu mlezi anayestahiki peke yake kutukuzwa na kuogopwa na kuabudiwa." ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na akazileta bila kuwapo mfano wake wa kuigiza. Basi ni haki yake yeye tu peke yake kuabudiwa na mimi kwa haya ni asemayo ni katika wenye hakika ambao hunena wanayashuhudia na wanayajua. Na akasema moyoni mwake na hapa kwa Mwenyezi Mungu nitafanyia vitimbi haya masanamu yenu niyavunje pale mtapoondoka ili mpate kuona upotovu wenu. Baada ya kushaondoka wale watu, Ibrahimu aliendea masanamu, akayavunja vipande vipande, isipokuwa sanamu kubwa. Hilo aliliacha ili wapate kulirejea, waliulize liisibu miungu yao. Nalo halikujibu kitu. Kwa hivyo potovu wa ibada yao ukabainika. Baada ya kushaona yaliwapata miungu yao wakasema, nani aliitenda haya miungu yetu? Hakika mtu huyu hapana shaka ni katika waliojidhulumu wenyewe kwa adhabu itayompata. Wakasema baadhi yao, tumemsikia kijana mmoja akitaja kwa kuisubu, naye anaitwa Ibrahimu. Wakasema wakubwa wao, nendeni mkamlete, ahukumiwe mbele ya macho ya watu na washuhudie aliyoyatenda. Baada ya kuisha mhudhurisha wakasema, ni wewe uliyeitenda haya miungu yetu wewe Ibrahimu kuwanabihisha upotovu wao walisema kwa kwa kejeli hili kubwa lao ndio lilotenda hayo iulizeni hiyo miungu aliyoyatenda huyu kama kweli inaweza kujibu swala yenu wakazirejea nafsi zao wakifikiria ile ibada yao kuabudu vitu visivyomnufaisha yote wala haviwezi kujitetea wenyewe wakayaona makosa yao baadhi yao wakasema Ibrahimu si katika waliodhulumu bali nyinyi ndiyo madhalimu kwa kuabudu vitu visiyostahiki kuabudiwa. Kisha wakarejea tena, wakaacha uongofu, wakarudia upotovu. Wakamwambia Ibrahimu, hakika wewe umekwisha jua kuwa haya masanamu tunayoabudu hayasemi kitu. Basi vipi unatutaka tuyaulize? Ibrahimu akasema, ikiwa hali yao haya masanamu ni hii, hayawezi kitu, na nyinyi ndiyo mahusiano yenu nao ni hivi basi nyinyi mmekuwa mnacha kumwabudu Mwenyezi Mungu na badala yake mnaabudu vitu visivyokupeni faida hata chembe mkiviabudu wala havikudhuruni kwa lolote mkiviachilia mbali. Aibu yenu nyinyi na miungu yenu mmelanika. Mnaacha fikra zenu zipotee na mnapuuza kuzingatia. Bila shaka haya masanamu hayafai kuabudiwa na wenyewe kwa wenyewe, mchomeni moto mpate kuinusuru miungu yenu kwa mateso haya, ikiwa nyinyi mnataka kufanya kitu cha kuinusuru miungu yenu. Si, si, tukaufanya moto ule uwe baridi na salama, hauna madhara yoyote kwa Ibrahimu. Wao walitaka kumwangamiza, lakini sisi tukamokoa na tukawafanya wao ndiyo watu waliohasiri mno. Na tukamokoa yeye na Luti na njama zilizopangwa wakaelekea kwenye nchi tuliyoijalia kheri nyingi kwa watu wote na tukawapeleka huko manabii wengi na tukampa Ibrahimu mtoto Ishaka na kutokana na Ishaka tukampa Yakubu zaidi kuliko aliyotaka na wote wawili Ishaka na Yakubu tuliwajalia kuwa ni watu wema na tukawafanya ni manabii wakiwaendea watu wakiwaongoa kwenye kheri kwa mujibu wa tulivyoamrisha na tukaonyesha vitendo vyema na kudumisha sala kama inavyofaa na kutoa zaka na wakawa watunyenyekea na kutusafia ibada sisi tu Luti tukampa kauli ya kukata na madhubuti katika hukumu na elimu yenye manufaa na tukamwokoa kutokana na mji ambao watu wake wanafanya kitendo cha namna peke yake katika uovu Hakika hao walikuwa watu walioshikilia kufanya maovu, waliotoka kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu na tabia iliyozoewa. Tukampeleka njia ya watu wa rehema yetu. Hakika huyo alikuwa miongoni mwa watu wema aliowakusanya Mwenyezi Mungu katika rehema yake na akawakujulia msaada wake.